بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وتقول يرضى يرضيان يرضون ترضى ترضيان يرضين ترضى ترضيان ترضون ترضين ترضيان ترضين أرضى نرضى وهكذا قياس كل ما كان قبل لامه مفتوحا إلى الآخر أبد Evet, قرقن جدر سمزا قلدك Şimdi geçen dersimizde yermi ve benzerlerinin çekimini öğrendik. Ondan öncekinde yağzu ve benzerlerinin çekimini öğrendik. Zaten nakıs ya yağzu gibidir. Ya yermi gibi ya da yarda gibidir. Şimdi yarda yani yardayu yef'alu babında yardayu bunun ilali nasıl olur ve çekimi nasıl olur onu görüyoruz. Bugünkü dersimizde yarda ve benzerlerini göreceğiz. Ve tekulu yarda. Aslı yardayudur. Yardayu yeftahu gibi. Yardayu ya, ya harekeli makabli meftuh elife kalb olur. Yarda okunur. Evet yarda. Müfred böyle. Yarda yani tesniyede hiçbir değişiklik olmamış. Yardayu yarda yani. Aslı da yarda yani. Şimdiki halde yarda yani. una aslı yardayune. Yardayune. Ya'yı hasfediyoruz. Çünkü yef'alune babında hasfediliyor lamül fiil. Yardayune oluyor yardavne. Lamül fiil gitmiş. Yardavne. Tarda burada tardayudur. Tardayu yay elife kalbettik tarda oldu. Tarda yani hiçbir değişiklik olmamış. Yardayne de hiçbir değişiklik olmamış. Yardayne. Lamül fiil yerinde. Tarda bu da müfredi müzakere muhatap. Tarda tardayudur tarda oldu. Tarda yani hiçbir değişiklik yok. Tardavne Tarda yunedir. Tarda yune. Lamül fiili attık tarda ona kaldı. Tarda yine müfredi müennesi muhatabe. Tarda yinedir. Tarda yine hatırlayın müfredi müennesi muhatabeden lamül fiil atılıyordu. Tarda yine lamül fiili attık tarda yine kaldı. Tarda yani hiçbir şey atılmamış. Tarda yine yine hiçbir şey atılmamış. Erda erdeyudur. Nerda nerdeyu. Erdeyu nerdeyu. Ef'alu nef'alu gibi. Ee, sadece ya elfe kalb olmuş, erda nerda olmuş. Ve hakeza yine bunun gibidir. Kıyasu, kıyası yani e, kulli ma kane kulli ma her şey ki kane kable lamihi lamül fiilin makabli olur meftuhen. Lamül fiilin e, şey lamül fiilin makabli meftuh olan hepsi öyle. Ve hakeza kıyasu kulli ma kane kable lamihi meftuhen lamül fiilden önceki meftuh olan yani yerdaya benzeyen hepsi aynı şekilde çekilir. Nahvu yatamatta. Mesela yatamatta fiili. Temattaya yatamattayu. Aslı temattaya hatta temattavedir. Biliyorsunuz vav yaya çevriliyor. Niçin çevriliyor artık biliyorsunuz tekrarlamamıza gerek yok. Yatamattavu oluyor yatamattayu ye harekeli makabli meftuh elife çeviriyoruz yatamatta oluyor. Yerda gibi aynı. Yatamatta'nın manası e, Kur'an'da da bu kelime geçiyor. Birkaç manası var ama Kur'an'daki manasını söyleyelim. Yetemetta böbürlene böbürlene böyle salına salına elini kolunu böyle sallaya sallaya yürüyor manasında. Yetematta yani böyle böbürlenerek yürüyor. Elini kolunu tabiri caizse hani halkın tabiriyle force atarak yürüyor. Hava atarak yürüyor. Yetematta o manaya geliyor aynen yarda gibi çekiliyor. Yetematta, yetematta yani yetemattavne, tetematta, tetematta yani yetemattayne, tetematta, tetematta yani tetemattavne, tetemattayne, tetematta yani tetemattayne, etematta, netematta. Aynı yarda gibi çekiliyor. Yani yarda da ne değişiklikler oluyorsa bunda da aynı. Nasıl ki cemaede lamül fiil atılıyor, müfredi müennesi muhatabede atılıyor. Aynı şekil yani aynı durum. Yetasaba hakeza, yetasaba meyleder manasındadır yetasaba yetasabayani yetasabavne tetasaba yani, yetasabayne tetasaba tetasabayani tetasabavne tetasabayne tetasabayani tetasabayne etasaba netasaba aynı yatakalsa yine yatakalseyudur e, ee, takalseye yatakalseyu bu da manası şey şapka giymek manasında yatakalsa şapka giyer şapka giyiyor يتقلص يتقلص يعني يتقلصون تتقلص تتقلص يعني يتقلصين تتقلص تتقلص يعني تتقلصون تتقلصين تتقلص يعني تتقلصين أتقلص نتقلص أين يتصدين تصدي يتصدي هاترلاين وأنت له تصدى هاني hatırlarsanız bunlarda e, yatamatta'da da hakeza. Mesela yatamatta, yatamatta yani yatamatta öyle tetematta bakın. Tetematta bir tay atabilirsiniz. Hatırlayın böyle bir kural geçmişti. İki ta olursa e, tağlardan bir tanesi atılır. Tetemetta, temetta denebil, diyebilirsiniz. Temetta, temetta yani e, yetemettayne, temetta, temetta yani temettavne böyle. Yani tek ta ilada bunu okuyabilirsiniz. Hatırlayın böyle bir şey geçiyor. Ve naren talazza ve ente lehu tasadda ve naren talazza. İşte tasadda budur. Yetasadda, yetasadda yani yetasaddavne, tetasadda buna tasadda da diyebilirsiniz. Tetasadda yani sen ona yönelirsin manasında. Yetasadda o yönelir. Yetasadda yani o ikisi yönelmek manasında. Yetasaddavne, tetasadda, tetasadda yani yetasaddayne, tetasadda, tetasadda yani tetasaddavne, tetasaddayne, tetasadda yani tetasaddayne, etesadda, netesadda. Yani aynen yarda gibi. Eğer yardağının çekimini biliyorsanız bunlar da aynı şekil. Yani benzer, yardaya benzer olanlar aynen onun gibi çekiliyor. Şimdi yagzu yagzu babında yani yagzu ve benzerlerinde cem'i müzekkeri gaib ile cem'i müennesi gaibe birbirine benziyordu. Aynıydı lafız. Bir de cem'i cem müzekkeri muhatab ile cem'i müennesi muhatabe birbirine benziyordu. Ama bunda öyle değil. Bunda daha başkası birbirine benziyor. Ne benziyor? İşte onu söylüyor. Yani yermi ve yerda gibiler. Yermi ve benzerleri yerda ve benzerleri. İster mücerret olsun ister mezidufi olsunlar. Bunlarda hangileri birbirine benziyor? Şimdi onu söyleyecek. Ve lafzul vahidetil müennesi fil hitabi. Bakın. Ve lafzul vahidetil müennesi. Müfrede müennese. Vahide yani müfred. Müennes yani müennes. Ha. Müfrede müennese fil hitab yani muhatapta yani müfrede müennesi muhatabe kelafzi cem'il müennesi cem'e müennes gibidir. Dikkat edin o da tabi muhatap. O da muhatap olsa. Demek ki bunda müfrede müennesi muhatabe ile cem'e müennesi muhatabe aynen lafızları aynıdır. Hatırlayın yagzuda ise hangileri aynıydı onu hatır bilmeniz lazım. Onu şimdi yeni söyledim artık söylemeyeceğim. Uzamasın dersimiz. Burada ise yani yermi ve benzerleri, yarda ve benzerleri. Hepsinde müfredi müennesi muhatabe ile cem'i müennesi muhatabe birbirine tıpkı benziyor lafız olarak ama takdir ayrı. Evet işte söylüyor. Ve lafzul vahidetil müennesi fil hitabi muhatapta cem e, müfredi müennesi muhatabe ile ke lafzi cem'il müennesi aynı cem'i müennesin yani cem'i müennesi muhatabe gibidir. Fi babi yermi ve yarda Yermi ve benzerleri yarda ve benzerlerinde. Bab derken yani bu, bu ve benzerleri demek istiyor. Bu babda yani bunun gibilerde yani. Yarda babında yani yarda gibilerinde. Yarda ve benzerlerinde. Ama ve takdir muhtelifun. Takdir farklıdır. Takdir muhteliftir. Şimdi bakıyoruz gerçekten benziyor mu? Mesela yardaya bakalım. Yarda yarda yani yarda öne. Tarda tarda yani yarda yine. Tarda tarda yani tarda öne. Tarda yine. Bakın. Müfredi müennesi muhatabe. Tarda yinedir. Lamül fiili attık. Lamül fiili attık. Tarda yine oldu. Tardayani tardayna. Bakın cem'e müennesi muhataba aynı. Tardayna tardayna. İkisi de tardayna. İkisi de tardayna. Ama bunda lamül fiil attığımız için tef ayna. Bakın tef tef'aline idi. Lamı attık tef'ayne kaldı. tef Tef'ayne vezni. Diğerinde ise diğerinde ise tef alne tardayne. Diğer tardayne yani cem emanesi muhadabe tef'alne. Bunun vezni tef'ayne. Bunun vezni tef'alne. Çünkü buradaki ya lamul fiilidir. Yani cem müennesi muhatabedeki ya lamul fiili. Ama buradaki ya müenneslik yasıdır. Yani müfredi müennesi muhatabe olma yasıdır zamirdir. Aynen Yağzu'daki gibi. Aynen Yağzu'daki gibi. Evet ve takdiru muhtelifun takdir farklıdır. Feveznul vahidetil müennesi müfredi müennesi muhatabanın vezni tef'inedir. Yani termine onu söylüyor. Hani yermide öyle ya. Termine termine. Bakın termine termine. Müfredi müennesi muhatabet tef'inedir. Tardayne'nin de tef'aynedir. Çünkü ikisinde de lamul fiil gitmiş. Bakın tef'ine, tef'aline, termayine. Ta, şey, tef, tef'iline, termiyine, tadribine gibi. Tef'iline idi. Lamül fiili atık tef'ine kaldı. Termiyine oldu termine. Tardayne de tardayine lamül fiili atık tardayne kaldı. Tef'aline lamül fiili atık tef'ayne. Vezinde tef'ayne kalıyor. Ve veznül cem'i cem'en vezni ise tef'ilne ve tef'alne. Terminenin tef'ilne tardaynenin tef'alnedir. Bunu çıkara bilmeniz lazım. Dikkat ederseniz kafanızı çalıştırırsanız çünkü bunun benzerini tağzuda gördünüz. Nasıl orada vezin lafız aynı, sigalar aynı ama vezinleri farklı. Niçin farklı? Onu anlattık. Burada da aynı durum e, mevcut. Burada da aynı durum mevcut. Evet. Şimdi e, tabi ben hızlı anlattım. Hızlı anlattığımdan dolayı anlamazsanız düşünerek, üzerine düşüne düşüne e, okursanız veya bir kağıda yazarsanız hazıfları çizerseniz üzerine sigada neyi atıyorsanız vezinde ve aynı harfi çizerseniz hemen vezinlerin farklılaştığını göreceksiniz. Çünkü tekrar ediyorum e, bir tanesinde lamül fiil atılıyor diğerinde hiçbir şey atılmıyor. Bu lamül fiil atılıyor ama burada ya var. Zamir olan ya var diğeriyle benzeşiyor sigata ama vezin olarak bu tef'ine diğeri tef'ilne. Bu tef'ayne diğeri tef'alne. Evet. Şimdi dersimiz buraya kadar yeter olsun. Ee, ibareyi okuyorum. Ve tekulu yarda yarda yani yardavne terda terda yani yardayne terda terda yani terdavne terdayne terda yani terdayne erda nerda. Ve hakaza kıyasu kulli ma kana kable lamihi meftuhan nahu yetematta yetematta yani yetemattavne tetematta tetematta yani yetemattayne tetematta tetematta yani tetemattavne tetemattayne tetematta yani tetemattayne etematta netematta. ويتصابى يتصابيان يتصابون تتصابى تتصابيان يتصابين تتصابى تتصابيان تتصابون تتصابين تتصابيان تتصابين أتصابى نتصابى ويتقلصى يتقلصيان يتقلصون تتقلصى تتقلصيان يتقلصين تتقلصى تتقلصيان تتقلصون تتقلصين تتقلصيان تتقلصين أتقلصى نتقلص ويتصدى يتصديان يتصدون تتصدى تتصديان يتصدين تتصدى تتصديان تتصدون تتصدين تتصديان تتصدين أتصدى نتصدى ولفظ الواحدة المؤنث في الخطاب كلفظ جمع المؤنث في باب يرمي ويرضى والتقدير مختلف فوزن الواحدة المؤنث تفعين وتفعين ووزن الجمع تفعلن وتفعلن Yalnız burada dikkatinizi çektiyse benim elimdeki nuskada sizin elinizdeki nuska bilmiyorum. Ufak tefek yanlışlar var. Onu ben okuduğum şekilde şey yaptım. Mesela tetekelsine yazmış ama tetekelseynedir. Diğerinde de e, neredeydim? Ha tetesaddine yazmış ama tetesaddeynedir. Orada ufak yanlışlık var. Gerçi sizin bilginiz de yetiyor o yanlışı düzeltmeye. Benim okuduğum şekilde e, düzgün bir şekilde ezberleyin.